Кожного ранку біля воріт, високих козлів, обснованих дротом, збирався гурт жінок, котрі шукали своїх чоловіків, батьків, братів. В Стищенкому таборі сиділо два односельці, брати Омелянинки. Їх у селі було четверо братів, і всі високі та чубаті, і дуже співучі, бо співуча була мати коли заспівувала у церковному хорі і на колодках, а потім на сільбудівській сцені. І співали з нею всі четверо хлопців. Приїжджі артисти радили матері віддати синів у місто в співочу школу. І вона таки послухалася і віддала одного найстаршого Харитона у музичне училище в Чернігові. Другий працював у МТС а ще двоє наймолодші в колгоспі. Коли було приїде в село Харитон та поведуть теплим літнім вечором пісню з Кочубеївки на Гречани, то мліють дівчата й на баглаях, і на дарекозах, і на Курилівці, чекають, чи не заверне до них весела пісня. Омелянинчиха прочула про своїх синів прийшла і виміняла їх у варти за золоті сережки. Тут таки біля воріт вийняла їх важкі, золоті, куплені ще батьком колись у циган. Одна вросла так, що вона ледве вирвала її, аж зацебеніла кров. Просила й за Василя. Але оскільки вартовий задарма полоненого випускати не хотів зняла з шиї маленький срібний хрестик. Омеляненки допомогли Василеві добутися до сусіднього села, бо сам він іти не міг. Голод і рани випили всі сили. В селі Омеляненчиха найняла під воду. Омеляненки йшли, тримаючись за полудрабки, а він усю дорогу лежав горілиць і дивився в небо. Він тоді був байдужий до всього і мало вірив, що виживе. Незабаром омляненки пішли в партизани і загинули в бою, коли атакували підірваний німецький ешелон. Обоє старших загинули на фронті. Тепер у селі є вулиця братів. Омлянків. Василь Васильович пройшов по ній і довго стояв у кінці під в'язом, спогадуючи високих чубатих хлопців, котрі вели його під руки, з тернями, нескошеною із жовклими травами лукою. Одужавши, він націлився душею на схід, на далекий уже фронт. І коли до нього прийшов староста та запитав, як він збирається влаштувати своє життя, так і відказав, що не затримається тут довго. Він уже тоді вірив Гнату Ірші, і всі вірили. У їхньому підлісному селі старосту не обирали довго, і не часто сюди заникували німці. Але одного разу з ними приїхав розкуркулений ще в 32-му висланий з села Владимир Сак і був настановлений старостою. Сакові хліви, клоні й комори стояли на пісках. До війни там містилася четверта бригада. А хату розібрали на клуб. Він почав будувати хату, але так і не закінчив, бо через півтора місяця одержав нове призначення районним старостою. Кілька тижнів у колодязях не було старости. Двічі скликали сход, і обидва названі саком кандидати відмовилися. Другий по відмові ледве підвівся після шомполів. І тоді люди почали вмовляти гната іршу, запопадливого господаря, бригадира городньої бригади. Ірша мав прізвисько Німчик чи через те, що хтось колись був німий у роду, чи через мовчакуватість.